illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโน วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไป แห่งอาสวะทั้งหลาย สำหรับบุคคล ผู้รู้อยู่ เห็นอยู่ ไม่ใช่สำหรับบุคคลผู้ไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่ I say that the destruction of the t e n s is for one who knows and sees, not for one who does not know and does not see. คือความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ย่อมมีแก่บุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่ ว่ารูปเป็นอย่างนี้ เหตุให้เกิดรูปคืออย่างนี้อย่างนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปเป็นอย่างนี้ และว่าเวทนาเป็นอย่างนี้ เหตุให้เกิดเวทนาเป็นอย่างนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้ แห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ และว่าสัญญาคืออย่างนี้ เหตุให้เกิดสัญญาคืออย่างนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้ แห่งสัญญาคืออย่างนี้ และว่าสังขารทั้งหลายคืออย่างนี้ เหตุให้เกิดสังขารทั้งหลายคืออย่างนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้ แห่งสังขารทั้งหลายคืออย่างนี้ และว่าวิญญาณคืออย่างนี้ เหตุให้เกิดวิญญาณคืออย่างนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้ แห่งวิญญาณคืออย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ย่อมมีแก่บุคคล For one who knows what, for one who sees what, thus the destruction of the things come about. That such is form, such its origin, such its passing away, such is feeling, such is perception. Such are volitional formations. Such is consciousness. Such its origin. Such its passing away. It is for one who knows thus, for one who sees thus, that the destruction of the things comes about. ภิกษุทั้งหลายเมื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายมีอยู่ ญาณในความสิ้นไปแห่งอาสวะนั้นย่อมมี เรากล่าวญาณแม้นั้น ว่าเป็นญาณมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ Picus I say that the knowledge of destruction in regard to destruction has a proximate cause it does not lack of proximate cause ภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่า เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งยานในความสิ้นไป คำตอบพึงมีว่า วิมุตต์คือธรรม อันเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของยานในความสิ้นไป and what is the proximate cause for the knowledge of destruction it should be said liberation ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า แม้วิมุตต์ก็เป็น ธรรม ที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็น ธรรม ที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิมุตต์คำตอบคือวิราคะ คือ ธรรม อันเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่ของวิมุตต์ I say, Picus, that liberation too has a proximate cause. It does not lack of proximate cause. And what is the proximate cause for liberation? It should be said, this passion. ภิสุทั้งหลายเรากล่าวว่า แม้วิราคะก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยอาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิราคะคำตอบคือ ความหน่ายหรือนิพพทา เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่ของวิราคะ I say because that this passion too has a proximate cause. It does not lack of proximate cause. And what is the proximate cause for this passion, it should be said revulsion พิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า แม้นิพิทาคือความนาย ก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรม ที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่ตั้งอาศัยของความนายหรือนิพิทา คำตอบพึงมีว่า การรู้เห็นตามที่เป็นจริง คือยถาภูตะญาณทัศนะ เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่ของความนายคือนิพิทา I say Picus that revulsion too has a proximate cause it does not lack a proximate cause and what is the proximate cause for revulsion it should be said the knowledge and vision of things as they really are ภิกษุทั้งหลายแม้ การรู้เห็นตามที่เป็นจริง หรือยถาปูตะญาณทัศนะ ก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย ไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ของการรู้เห็นตามที่เป็นจริงคำตอบพึงมีว่า สมาธินั่นเอง คือทำเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของการรู้เห็นตามที่เป็นจริง I say, b e c a u s e that the knowledge and vision of things as they really are too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for the knowledge and vision of things as they really are. It should be said, concentration. พิสุทั้งหลายเรากล่าวว่า แม้สมาธิ ก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสมาธิเ คำตอบพึงมีว่า ความสุขคือทำเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสมาธิ I say, Picus, that concentration too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for concentration? It should be said, happiness. ที่สุดทั้งหลายเรากล่าวว่า แม้ความสุข ก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของความสุขคำตอบพึงมีว่า ความสงบระงับ หรือปัสสตินั่นแหละเป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของความสุข I say, Picus, that happiness too has a proximate cause, it does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for happiness? It should be said tranquility. พิสุทธิ์ทั้งหลายเรากล่าวว่า แม้ความสงบระงับ หรือปัสสตินั้น ก็เป็นธรรมชาติที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรม ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของความสงบระงับ หรือปัสสติคำตอบพึงมีว่า ปีตินี่แหละ เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัย ของปัสสติ I say because that tranquility too has a proximate cause it does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for tranquility? It should be said rapture. พิสุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้ปีติ ก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่า เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของปีติคำตอบพึงมีว่า ปราโมทนี่แล เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของปีติ I say b e c a u s e that rapture too has a proximate cause it does not lack a proximate cause and what is the proximate cause for rapture, it should be said gladness. พิสุทั้งหลายเรากล่าวว่า แม้ปราโมทก็เป็นธรรม ที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของปราโมท คำตอบพึงมีว่าศรัทธา เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัย ของปราโมท I say, Pickles, that gladness too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for gladness? It should be said, faith. พิสุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้ศรัทธา ก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของศรัทธา คำตอบพึงมีว่า ทุกคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ของศรัทธา I say p i c k l s that faith too has a proximate cause it does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for faith? It should be said, suffering. ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า ถึงแม้ความทุกข์ ก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของความทุกข์คำตอบคือการเกิด ชาติคือการเกิดนั่นแหละเป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของความทุกข์ I say Picus that suffering too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for suffering. It should be said birth. ภิกษุทั้งหลายถึงแม้การเกิด เรากล่าวว่า ก็เป็นธรรมชาติที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยอาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของการเกิด คำตอบคือพบ หรือสถานที่เกิด พบนี่แหละเป็นธรรมที่กลับไปตั้งอาศัย ของการเกิด I say because that birth too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for birth? It should be said, existence. ีิสุทั้งหลาย เรากล่าวว่า แม้พบ ก็เป็นธรรมะ ที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของภพคำตอบพึงมีว่าอุปทานคือความยึดถือ เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของภพ I say b h i k k h u s that existence too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for existence? It should be said, clinging. วิสุทธ์ทั้งหลายเรากล่าวแม้อุปทานคือความยึดถือก็เป็นธรรมะมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของความยึดถือคืออุปทานคำตอบพึงมีว่า ตัณหานั่นแหละ คือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของอุปาทาน I say because that clinging to has a proximate cause it does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for clinging? It should be said, craving. วิสุทธ์ทั้งหลายเรากล่าวแม้ตัณหา ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่ เป็นธรรมะ ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่า เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของตัณหา คำตอบพึงมีว่าเวทนาคือความรู้สึกเป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของตัณหา I say Picus that craving too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for craving? It should be said, feeling. ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวแม้เวทนา ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของเวทนา คำตอบพึงมีว่าผัสสะเป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของเวทนา I say, b e c a u s e that feeling too has a proximate cause, it does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for feeling? It should be said contact. พิสุทั้งหลาย แม้ผัสสะก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยอาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่ตั้งอาศัยของผัสสะคำตอบคือ สลายตนะ เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของผัสสะ I say because that contact too has a proximate cause it does not lack a proximate cause and what is the proximate cause for contact it should be said the six sense bases พิสุทธ์ทั้งหลายเรากล่าวว่า แม้สลายตนะ ก็เป็นธรรมะมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรม ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่เพราะอะไรเล่าเป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัย ของสลายตนะคำตอบพึงมีว่า นามรูป เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของสลายตนะ I say Picus that the six sense bases too has a proximate cause it does not lack a proximate cause and what is the proximate cause for the six sense bases it should be said name and form ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวแม้ นามรูป ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเล่าเป็นที่ตั้งอาศัยของนามรูป คำตอบพึงมีว่า วิญญาณเป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของนามรูป I say, Picus, that name and form too has a proximate cause, it does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for name and form? It should be said consciousness. พิสุทธ์ทั้งหลายเรากล่าวแม้วิญญาณ ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณ คำตอบพึงมีว่า สังขารทั้งหลายเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณ I say, Picus, that the consciousness too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for consciousness? It should be said, volitional formations. พิสุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้สังการทั้งหลาย ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสังการทั้งหลายคำตอบพึงมีว่าอาวิชชา เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของสังขารทั้งหลาย I say, Picus, that volitional formations too have a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for volitional formations? It should be said, ignorance. พิสุทั้งหลายด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แหละ สังขารทั้งหลายชื่อว่ามีอวิชชา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย วิญญาณ ชื่อว่ามีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย นามรูปชื่อว่ามีวิญญาณ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสลายตนะชื่อว่ามีนามรูป เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยพัสสะชื่อว่ามีสลายตนะเ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย เวทนา ชื่อว่ามีผัสสะ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ตัณหา ชื่อว่ามีเวทนา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย อุปาทาน คือความยึดถือ ชื่อว่ามีตัณหา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยพบคือสถานที่เกิด ชื่อว่ามีอุปาทาน เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ชาติคือการเกิด ชื่อว่ามีพบเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ทุกชื่อว่ามีการเกิด เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยศรัทธา ชื่อว่ามีทุก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ปราโมทชื่อว่ามีศรัทธา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปีติ ชื่อว่ามีปราโมทเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ปัสสธิคือความสงบระงับ ชื่อว่ามีปีติ เป็นที่ก็ไปตั้งอาศัย ความสุข ชื่อว่ามีปัสสธิ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย สมาธิ ชื่อว่ามีสุข เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย การรู้เห็นตามที่เป็นจริง ชื่อว่ามีสมาธิ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ความนายคือนิพิทา ชื่อมีการเห็นตามที่เป็นจริง เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ความคลายกำหนัดหรือวิราคะ ชื่อมีความหน่ายคือนิพิทา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย วิมุตต์คือความหลุดพ้นชื่อว่ามีวิราคะ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยยาในความสิ้นไปชื่อว่ามีวิมุตต์เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย thus pickles, with ignorant as proximate cause, volitional formations come to be. With volitional formations as proximate cause, consciousness. With consciousness as proximate cause, name and form. With name and form as proximate cause, the six sense bases with the six sense bases as proximate cause, contact. With contact as proximate cause, feeling. With feeling as proximate cause, craving comes to be. With craving as proximate cause, clinging. With clinging as proximate cause, existence with existence as proximate cause, birth. With birth as proximate cause, suffering comes to be. With suffering as proximate cause, faith comes to be. With faith as proximate cause, gladness. With gladness as proximate cause, rapture. With rapture as proximate cause, tranquility. With tranquility as proximate cause, happiness. With happiness as proximate cause, concentration. With concentration as proximate cause, the knowledge and vision of things as they really are with the knowledge and vision of things as they really are as proximate cause, revulsion comes to be. With revulsion as proximate cause, dispassion. With dispassion as proximate cause, liberation. With liberation as proximate cause, the knowledge of destruction. ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆตกลงบนภูเขา น้ำฝนนั้น ย่อมไหลไปตามที่ลุ่ม ย่อมทำซอกเขา ซอกผา และลำห้วยทั้งหลายให้เต็ม ครั้นซอกเขา ซอกผา และลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำบึงน้อย ๆ ทั้งหลายให้เต็ม ครั้นบึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำบึงใหญ่ๆ ทั้งหลาย ให้เต็มครั้นบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำแม่น้ำน้อยๆทั้งหลาย ให้เต็มครั้นแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลาย ให้เต็ม เมื่อแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำมหาสมุทรสากรให้เต็มได้ Just as Pickles. When rain pours down in thick droplets on a mountain top. The water flows down along the slope and fills the cliff, gullies, and creeks. This being full, fill up the pools. This being full, fill up the lakes. This being full, fill up the streams. This being full, fill up the rivers. And these being full, fill up the great ocean. Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานี นำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโน วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี